Christian for Amen. exercise with you just going to blessed be the Lord.

αποφασιών, υποκαθεθέσεων, συντάξεων, μισθών και άλλων somos pues, el y Thank you. I να επιστρέψουμε Okay. just be a Gracias. y directos por deliberate question of this question. Thank Because it is a to. I φυσικό ότι επόμενο είναι να συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν. Τώρα δεν ξέρω αν στον ελληνικό πληθυσμό стремление should be and for the